كل حين تجد عونه ثابتا قد ظهر وتقوى الإله سبيل النجاة بتقوى الإله تحوز الضحى Assalamu alaikum. Al'ummar musulmi barkanmu da wannan lokaci wanda za a gabatar da karatun. Al'adabul mufrad littafin da ke koyar da mu kyawawan gadubba da halaye da ɗabi'u. Da ake gabatarwa a duk ranar Litinin tsakanin sallolin Maghrib da Isha'i a babban masallacin Ahlus Sunna da ke ganin Tsagero, Rimo Local Government Katsina State. Malam Abubakar Mai Kano, limamin masallacin kuma shugaban babbar cibiyar na ta bincike da yaɗa da'awar musulunci da ba da tallafi wato Imam Malik Foundation Katsina, kuma shugaban haɗaɗɗun ƙungiyoyin da'awar da'awar musulunci wato united muslims da awa association wadda aka fi sani da umda katsina state ke gabatarwa da fatan allah ya saka wa malam da alkhairi amin ولا تيأسان ولا تعتذر بالقضاء والقدر إلى من ظلم نفسه بالمعاصي تذكر وقوفك أمام الله فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ينادي عبده نداء المتلطف يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci ina mai yan uwa musulmai <clears throat> barka da haɗuwa a wannan yammaci mai albarka yammacin litinin sha bakwai ga watan da thaniya shekara ta 1439 bayan hijira wanda ya zo daidai da biyar ga wata yau biyar ku? yau na ga wata biyar ku? yawa biyar ga watan uku shekara 2018 miladiyya don ci gaba da karatunmu a littafin al'adabul mufrat na al'imam muhammad ibn ismail al-bukhari rahimuhullahu ta'ala wannan kuma shi ne majalisunmu na biyu a cikin wannan littafi a makon da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ƙarshen babi na uku a cikin littafin babin da ya magana akan babu birril abi babin da ya magana akan biyayya ga mahaifi ko kuma kyautatawa mahaifi a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na hudu a cikin wannan littafi akan hadisi na bakwai mala ya ce babu birril walidaihi wa in zalama wannan babin zai karantar da mu cewa wajibi ne ɗa ya biyayya ga iyayensa ya kyautata masu wa in zalama ko da suna zalunci su iyayen ko da suna zaluntar shi to wannan zaluncin ba zai sanya ya ce ba zai masu biyayya ba قال ta'ala ta'ala na hajjaju ƙala haddasa na hamad huwa ibn salama an suleiman سليمان التيمي an sa'id alƙaisi an ibn abbasin ƙala ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fataha Allahu babaini ya'ani min aljannati wa in kana wahidan fawahidun wa in aghdaba ma. lan yarda Allahu anhu hatta yarda anhu qila wa in zalamahu qala wa in zalamahu wannan hadisin an samo shi daga Abdullahi dan Abbas Allah madaukin sarki ya kara masa yarda Abdullahi dan Abbas ya ce mamin muslimin babu wani mutum musulmi lahu walidani ne wanda yake da iyaye guda biyu musulmai iyaye guda biyu yana nufin mahaifiya da mahaifi mana babu wani mutum musulmi wanda iyayensa guda biyu suna raye da ransu ba su mutu ba kuma iyayen musulmai yusbihu ilaihima muhtasiban wannan yaron ya kasance yana wayuwa gari a kowace rana game da su yana mai kyautata musu yana mai neman lada da kyautatawar da yake musu illa fataha Allahu lahu babaini yace to ba za a samu wannan maface sai Allah mai girma da daukaka ya buda masa kofofi guda biyu ya'ani min aljannati yana nufin kofofin aljanna wa in kana wahidan fawahidu idan iyayen ɗaya ne ɗaya ya rasu fawahidun kofa ɗaya za a buɗe masa idan kuma su biyu ne kofa biyu wa in agzaba ahaduhuma idan kawai kuskure ya fusata ɗaya daga cikinsu ya saba mashi ya ƙi bin dokarsa ya ƙi kyautata masa ta yadda har ya yi fushi da shi lam yarda Allahu anhu Allah ba zai yarda da shi ba hatta yarda anhu har sai mahaifin nan ko mahaifiya ta huce ta yi haƙuri ta yarda da wannan yaron haka abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda ya faɗa domin a ruwayar za ga hadisi ne mawkuf maganar abdullahi dan abbas ce bai ɗaga ta zuwa ga manzan allah ba ƙila sai aka ce masa wa in zalamahu ko da iyayen nan guda biyu suna zalintarsa ma'ana suna danne masa haƙƙi tunda mun sani shi ma ɗa yana da haƙƙi a wajen iyaye to ko da iyayen nan guda biyu ba su bayar da haƙƙinsa gare shi ƙala wa in zalamahu ya ce ko da suna zaluntarsa in ya kyautata musu za a buɗe mai ƙofofin aljanna guda biyu in ɗaya ne guda ɗaya in ya cutar da su kuma allah ba zai yadda da shi ba har sai iyayen nan sun dawo sun yadda da shi to wannan hadisin al'imam bukhari ya kawo shi a cikin wannan littafi nasa al'adabul mufrat hadisi na bakwai a cikin littafin ibn abi shaiba ya fitar da shi a littafinsa al-musannaf haka ma abdulrazak shi ma a al-musannaf haka al'imamul bai haƙi a shu'abul iman duka sun fitar da shi ta hanyar sa'ad ibn mas'udin an ibn abbasin mawqufan sun fitar da hadisin ta hanyar sa'ad wannan sa'id alƙaisi daga abdullahi dan abbas mawqufan hadisin ya tsaya kan abdullahi dan abbas kamar yadda muka yi bayani a baya wa akhrajahu ibn wahabin fil jami'i wal bayhaqi fi shu'abi wa ibn asakir fi tariki damashqa min tariki ata'u al-khurasani an ibn abbasin marfu'an amma ibn asakir da kuma ibn wahaf a al aljami da al'imam al-baihaki a shobul iman da ibn asakir a littafinsa tariku dimashka sun fitar da wannan hadisin ta hanyar ada'u al-khurasani daga abdullahi dan abbas marfu'an a wannan ruwayar ya daga hadisin zuwa ga manzan Allah cewa manzan Allah ya faɗi maganar ƙalin albani fi da ifil adab al-mufrad da ifil isnad sa'id majhulin amma shi wannan ruwayar da imam al-bukhari ya kawo a nan mamun nasiruddin albani rahimullahu ta'ala ya raunana ta saboda sa'id al-qaisi wanda ya zo a cikin isnadin wanda ya samu hadisin daga abdullahi dan abbas muhammad nasuddin albani ya ce majhulin ba a san kowa ne ne ba shi an kasa gane kowa ne ne shi wanda ya roto da hadisin daga abdullahi dan abbas ya ce abdullahi dan abbas ya faɗi wannan maganar majhul rawi ne majhul ba a san shi ba an bi an bi sunansa an kasa gane wane ne to idan aka samu wannan matsalar ga wani rawi a isnadi ba a san shi ba to ana kashe hadisin ne sai a ce wannan hadisin ya zama mai rauni saboda mai a isnadinsa akwai wani marwacin hadisin wanda ba a san kowa ne shi cewa ba a san kowa ne shi ba ya sanya ba a iya gane matsayinsa ba shin a karba hadisi daga wurinsa ko ba za a karɓa ba da kamar a cikin sahabbai ne a ce a roito hadisi daga manzan Allah amma ba a san sahabin da ya roito ba da waɗansu sukan ɓoye sunan sahabi wani lokaci sai ka ja cewa an rajulin sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga wani mutum amma sahabin annabi ne kaga ba a san kowa ne ne ba to irin wannan tunda su sahabbai ga baki ɗayansu amintattu ne bai cutar da hadisi a ce hadisi ya inganta duk da ba a san sahabin ba to amma idan a ƙasan sahabi ne aka rasu gane kowane rawi ne to wannan yana taɓa darajar hadisi sai a ce hadisi ya zama mai rauni da haka wannan hadisin hadisi ne da ifi saboda me akwai sa'id a cikin isnadinsa shi kuma rawi ne majhul ba san kowa ne da shi mun gane allah ya samu dace malam ya ce na babu linil kalami liwalidaihi babi na biyar a cikin wannan littafi shi kuma zai magana akan linil kalami liwalidaihi tausasa magana liwalidaihi ga iyayensa mana shi ɗa ya zama mai tausasa magana ne ga iyayensa ɗiya ta zama mai tausasa magana ga iyayenta nan iyaye uwa da uba duka suna da wannan haƙƙi wajibi ne ɗaya ya zama cewa yana sassabta magana yana yin magana mai taushi yana yin magana ƙasa da maganar iyayensa a lokacin da yake magana da su wannan yana daga cikin kyautata musu yana daga cikin yi masu biyayya kuma yana daga cikin haƙƙin iyaye a kan 'ya'yansu mala ya ce haddasa musaddad ƙala haddasa ismailu ibn ibrahim ƙala haddasa ziyadu ibn mikhraƙin ƙala haddasa ni ɗaisala ibn mayyas ƙala kuntu ma'an na fa fa’asabtu zunuban la'araha illa min al-kaba'iri fa zakartu zalika li ibn umar qala ma hiya qultu kaza wa kaza qala laysa hadhihi min al-kaba'ir hunna tis'un al-ishraku billahi wa qatlu nasmatin wal firaru an az-zahfi wa qadhful muhsanati wa aklu riba wa aklu malil yatim wa ilhadun fil masjidi wallabi yastakhiru wa buka'ul walidaini min al wa hadha muhalli shahi Ƙalali li ibn umar a tafraƙun nara wato Hibbu an tadkhula al-janna qultu i wallahi qala ahayyun waliduka qultu indi ummi Ƙala fa wallahi lau'alanta lahal kalama wa at'amta hadda'ama la tadkhulanna aljannata majtanabta alkaba'ir imam al-bukhari ya roci wannan hadisin a wurin malaminsa musaddad musaddad shine abul hasan musaddad ibn masrahat an haife shi a shekara 150 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina ya rasu a shekara ta 228 bayan hijira a garin kufa ya karɓi wannan hadisin daga malaminsa ismailu ibn ibrahim ismailu ibn ibrahim an haife shi shekara ta 110 bayan hijira ya rasu shekara ta 193 shi ma malamin hadisi ne daga kasar basara ana ce masa ibn ulayya an saninsa da wannan ibrahim ibn ismail ibn ulayya shi kuma ya ce haddasa ziyadu ibn mikhraƙin shi ne malaminsa a hadisin ƙala ya ce haddasa ni ɗaisala ibn mayyasin ya ce ɗaisala ibn mayasin ya ba mu labari labarin da ya ba su shi ne ya ce kuntu ma'an najadati na kasance ina tare da wata jama'a da ake ce ma'an najadat ana ce musu an najadat saboda ana jingina su ga malaminsu shine najdatu ibina amir Alhanafi. hanafi najdatu ibn amir al-hanafi to duk magoya bayan su ake ce musu an-najadat wata firka ce daga cikin firka ta yan khawarij wanda ba sa aiki da alqur'ani ko ba sa aiki da hadisi yana daga cikin usul din su shine duk man kazzaba kadhibatun sagira aw amila dhanban sagiran fa asarra ala zalika fa huwa kafirun mushrik aqida su yan najadat suna kallon duk wanda ya karya daya karyar ma ya karama ko kuma ya zunubi zunubin ma ba babba sagir ba karamin zunubi fa sarra ala zalika kuma ya ci gaba da yin wannan zunubin suna ganin kafiri ne wa kuma yana daga cikin usul ɗinsu suna cewa alkaba'iru minhum laysa kuffaran wa ashabul kaba'ir min gairihim kuffaru wai su a aƙidarsu wanda ya aikata kabira a cikinsu ba kafiri ba ne ba inda yana cikinsu to shi ba kafiri ba ne ba amma idan ɗan wajensu ne ya aikata to shi kafiri ne wannan haka ibn hazmin al'andalusi ya kawo bayaninsu a littafinsa alfaslu a shafi na biyar a shafi na hamsin da uku a mujalladi na biyar na littafin to shi wannan shi wannan marowacin wannan hadisin ɗaya sala mai yas ya taɓa zama tare da su ya ba ƙidarsu mun gane shi ne yake ba mu labarin cewa kuntu ma'an jadati na kasance tare da jama'an nan ta najadatu ibini amir alhanafi wanda ake ce ma'an najadati fa asabtu zunuban ya ce ana na ina tare da su wata rana sai na aikata wani zunubi la'araha illa min alkaba'ir ya ce wannan zunubin da na aikata ban ɗauke shi bakin komai ba Ba ce ina kallon yana daga cikin manyan zunubai wani ɗan ƙaramin laifi ne ya aikata sai ke ganin ya aikata ƙatan laifi yake ganin ya aikata kabira ibn al afir ya ce abin da ya sun yi wannan tunanin saboda ya tasiranci da aƙidarsu kan shi ɗan tatsina yan kana zaune da shi komi ma zunubi ne ko ba haka ba komi ma kafirci ne laifi ɗan ƙanƙani sai a ce mai yinsa kafiri ne to shi tun da yana tare da su sai ya aikata wani ɗan laifi bai faɗa mana laifin ba amma sai yake tunanin wannan laifin da ya aikata ai babban laifi ne yanzu mai matsayinsa a wurin allah to inda allah ya taimakai sai ya ci wajen malamin sunna ya tambaya shine ya ce fadakartu zalika li ibn umar sai na zo na samu babban malamin nan a sahabbai abdullahi dan umar sai ya tambaye shi mun gane can yana tare da su ya aikata wannan laifin to sai ya fito cikinsu sai ya zo ya faɗa ma abdullahi dan umar shi ne malamai suka ce wannan gabar fadakartu zalika li ibn umar akwai fa'ida a ciki shine arzul afkar alal ulama irin waɗannan tunani in sun zo sabbin tunani wajen wa ake kai su wajen malamai ake kai su gogaggun malamai sai su fidda matsayi ga al'umma amma idan za a bar irin wannan matsaloli suna fada hannun ƙananan malamai sai su halakar da al'umma irin abin da ya faru da boko haram kenan fatawa ake so a bada kan karatun boko ya halatta musulmi ya je ko bai halatta ba a ƙasa irin najeriya wanda sistem ɗin karatun bokon yana haɗe da abubuwa na sabon allah da yawa manyan malamai ne ya kamata su ba da wannan fito sai aka bata hannun su muhammad yusuf sai suka ce kafirci ne gashi abin da ya kawo mai wannan fatowar ta su gashi abin halin da ta kawo saboda mai an bar ta hannun kananan malamai ko manyan malamai su su ba da fatawa a kai sai man kananan malamai suka yi azarbabi suka yi shishigi suka ɗora mutane kan kuskure allah waƙi to da ya je tambaya abdullahi dan umar ƙala mahiya sai abdullahi ɗan umar ya ce faɗa min me ka aikata qultu sai dai sala ibn mayyas ya ce kaza wa kaza abinda na aikata kaza da kaza ne Ka ga bai faɗa mana zinu mu saboda ba a buƙatar a ji komi ne shi ai kaza da kaza ne na aikata hali sai abdullahi dan umar ya ce laysat hadhihi min al-kaba'ir wannan abin da ka aikata ai ba wata kabira ce ba baya daga cikin kabira ya ce hunna tis'un su manyan zunubai in ji abdullahi ɗan umar ya ce ƙwara tara ne in kana so ka san su gansu na farkon su al billahi hada Allah da wani shirka kenan babban zunubi ne na biyu ya ce wa katlu na samatin sai kuma kashe ɗan adam kashe rai annasmatu asalinsa annafsuwar ruhu rai da kuma ruhi shi ake ce ma nasama da aka wa kullu dabbatin ha ruhun fahiya nasmatun duk da abu mai rai inda yana da rai to ransa shi nan shine nasama mun gane to amma a nan, wa inna ma yuridun nas nan mutum ake nufi ma'ana bayan shirka babban zunubi na biyu shi ne kisan kai kashe rai musamman ma ran da Allah ta'ala ya haramta a kashe ta amma akwai rayukan da Allah ta'ala ya hana a kashe su to kashe irin wannan ran babban zunubi ne kabira ce laifi babba na uku abdullahi dan umar ya ce walfiraru minan zafi sai kuma guduwa daga filin yaƙi ana yaƙi musulmai da kafirai mutum ya firgita ya ji tsoro ya karaya ya gudu wannan babban laifi ne me yasa ya zama babban laifi saboda ai guduwarsa za ta buɗa ma musulmai wata baraka ko ba haka ba ya rage wa musulmai yawa wane yana iya zama sababin da za a samu nasara a kansu to shi sun ya sai zama bun zunubi mutum ya haƙuri ya tsaya a daure a yi ta yi ko ya samu shahada ko kuma samu nasara allahumma sai dai in an gudu ne don a je a sako dabara ta yaki. to wannan babu laifi kamar yadda musulmai suka gudu a lokacin da aka yaƙin mu'uta khalid ibn walid ya ja su suka janye daga filin yaki amma dan a kullo wata dabara ta yaki sai suka dawo kuma suka samu galaba akan kafirai idan da wannan niyan ne aka gudu babu laifi amma mutum ya gudu dan ya ji tsoro kar a kashe shi ko ya ji tsoro ana za a samu galaba akan sai ya ce bari ya gudu to wannan babban laifi ne idan mutum ya aikata shi laifi na gaba ya ce wa ƙadful muhusanati sai kuma yi makatangaggun mata ko kamammun mata matan da sun kama kansu sai a musu ƙazafi a ce suna zina mace ce kamammiya ta kama kanta sai wani ya jefe ta da zina a wance mazina ce ya ko wance ta yi kaza ko wace ya kaza ce to wannan babban laifi ne babban laifi ne macen da take kamammiya a jefe da ta irin wannan laifin babban laifi ne to a nan malamai suka ce shi a hadisin manzan Allah ya ce wa ƙadful muhsana da kuma yin ƙadafi ga miyar mace ma'ana macin da ta kama kanta to wannan bai nuna cewa wai banda namiji shi ba shi ma namijin aka mai ƙadafi ya shiga ciki namijin da yake ya kama kansa wani ya jefe da ƙazafin zina ko luwaɗi to wannan shi ma ya shiga ciki babban laifi ne wa aklur riba sai kuma cin riba wa aklu mali latim sai kuma cin dukiyar maraya wa ilhadun fil masjidi sai kuma yin ilhadi a cikin masallaci me al-ilhad suka ce az-zulm wal udwan zalunci da kuma ƙetare iyaka mutum ya zo masallaci ya zalunci shine ilhadi a masallaci ka zo masallaci bayan allah suna sallah ka sa bom mutane su mutu waɗansu ci raunuka waɗansu kakkare ka lalata masallaci zalunci ne ka zo masallaci bawan allah ya zo sallah ya aje mashin ɗinsa kawai ka zo ka balle ka tafi da shi zalunci ne ko ka ɗauki takalmin bai sallah duk zalunci ne ko ka zo masallaci ka shirka ka haɗa Allah da wani a cikin masallaci zalunci ne inna shirka la zulmun azim zalunci ne to wannan shine ilhadi a masallaci mutum ya zo masallaci ya aikata ainihin zalunci a cikin masallaci wallabi yastakhiru sai kuma wallabi yastakhiru sai kuma wanda yake wulaƙanta mutane shine daga sukuriya ne malamai sun yi manganu biyu dangane da wallabi stakhiru waɗansu malamai suka ce wallabi shi ne wanda zai ɗauki mutum ƙwadago sai ya zamantu ya ƙi biyansa kuɗin aikinsa ya lokacin biyansa ya yi sai ya ƙi biyansa wannan babban laifi ne waɗansu malamai suka ce shi ne wallabi stakhiru waɗansu malamai kuma suka ce a'a wanda yake wulaƙanta mutane to shine sai wani malami yake cewa a wurinsa duk ɗaya ne don wanda ya hana mutum ladar aikinsa ya wulaƙanta shi ne aka duk ma'ana ɗaya ce wulaƙanta mutum ko kuma ka ɗauki mutum ƙwadago ka ƙi biyansa aikin da ya maka laifi na gaba abdullahi ɗan umar ya ce wa buka'ul walidaini min al'uquq sai kuma zubar da hawayen iyaye kukan iyaye min al'uquq saboda kangarewar ɗa ɗa ne ya zo ya kangare ma iyayensa ya ƙi masu biyayya har saboda ɓacin rai mahaifin nan ya zubar da hawayensa ko mahaifiya ta zubar da hawayensa wannan babban laifi ne in ji abdullahi da umar shi ne alwabuka'ul walidaini min al'uquq da kuma kukan iyaye saboda saba ma iya sabawar ƴaƴansu da suka yi musu lokacin da abdullahi ɗan umar ya zo nan kaga ya faɗi laifukan guda tara ya ce waɗannan su ne manyan zunubai to kai kuma abin da ka ce min kayi baya cikinsu da aka yi ce kwantar da hankalinka ka aikata babban zunubi ba mun gane ƙalali ibn umar bayan ya faɗa masa wannan ɗaya sala ibn mayya sai ce sai abdullahi ɗan umar ya ce min a an-Nara kana jin tsoron wuta shine a tafraqun nar kana jin tsoron wuta ai atakhafun nar kana jin tsoron fada wutar jahannama wato hibbu an tadkhula aljannata kana son kuma ka shiga aljanna kana son ka shiga aljanna kana jin tsoron wuta kana son ka shiga aljanna qultu dai sala ibn mayyas yace sai na ce i wallahi i suka ce har ku jawabin harafi ne na bayar da amsa bi ma'ana na'am ma'anarsa na'am ne amma waya ƙauƙablal ƙasmi shi yawanci i ana amfaninsa ana amfani da shi ne bayansa sai ya zama turin rantsuwa ta biyu ka ganin cewa i wallahi sai rantsuwa ta biyo baya ga yanin kuma a cikin alkur'ani wa naka a haƙƙun huwa sai ce ƙul wa rabbi ka ga rantsuwa ta biyu baya to da yawanci na aka amfani da i kalma ce ta ba da jawabi amma akan hada ta da rantsuwa sabanin na'am mun gane to da ya ce i na rantsi da allah iyayena suna nan sai abdullahi dan umar ya ce mashi a ya ce i wallahi ƙala a hayyun wali duka ko sai ya ce masu to iyayenka suna da rai ƙuntu sai ya ce indi ummi mahaifiyata na da rai yana mahaifinsa ya rasu a lokacin ƙada sai abdullahi ɗan umar ya ce fawallahi na rantse maka da allah na rantse maka da allah suka ce fihil kasmu alal fatwa awul mau'iza min gairi istihilafin ya halatta a wajen ba da fatawa a yi rantsuwa ko a wa'azi malami ya rantsuwa ba tare da an ce ya rantsuwa ba kuma abdullahi dan umar nan ba wanda ya sanya shi rantsuwa amma sai yake rantsuwa ya ce fa wallahi ina rantse maka da Allah law anta laha law da za ka zama mai sassauta magana ga iyayenka shine mahallin shahid din dama ya ce babu lilil kalami liwalidayhi ya ce da za ka zama mai sassauta magana ga iyayenka wa ad'amta ha ad'am za ka zama mai ciyar da mahaifiyarka ka dinga ba ta abinci kana tana ci ya ce latar hulun aljannata da ka shiga aljanna majta naftal ka ba'ira ma damar ka nisanci waɗancan manyan zunubai guda tara ce mai za ka shiga aljanna in ka nisanci waɗancan zunubai guda tara wannan athari na abdullahi ɗan umar allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda ya sahihi ne ya inganta imamun dina albani rahimahullahu ta'ala ya inganta shi imamun dabari ya fitar da shi a tafsirin littafinsa haka ama al'imamun bai haƙi a sunan nashi shi ma ya fitar da shi Haka nan kuma al'imamun bai haƙi ya sake fitar da shi a cikin littafinsa shu'ubatul iman duka suka ruwaci wannan hadisin daga kulluhum min tariqi sa'id al-jurjiri al-jariri an ibn umar daga abdullahi dan umar sannan wannan hadisin dalilin da ya saya amala ya kawo shi shine wannan magana da abdullahi dan umar ya faɗa cewa na rintse da allah da za ka zama mai sassauta zancenka ga iyayenka kana ba su abinci kuma ko mahaifiyarka za ka shiga aljanna muddin da ya ka nisanci waɗancan manyan zunubai ashe kenan wannan yana nuna mana cewa lokacin da mutum zai magana da iyayensa to ya sanya maganarsa ƙasa da ta iyayensa lokacin da kake magana da iyayenka to abin da ake so ka yi ne, ka fahimci level na ƙarfin maganar iyayenka to sai ka sanya maganar ka ƙasa da tasu Shi ne ka sassauta zance gare su sannan kuma ibn abid duniya ya fitar da shi a littafinsa makarimul akhlaq sannan al-asbahani ya fitar da shi a littafinsa a targib muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala ya inganta shi a cikin sahihu adabul mufrad nashi haka hadisin ya inganta a cikin wannan hadisin za mu ga urwa ɗan zubairu ya fassara mana wannan ayar ya ce abinda allah yake nufi da wakfin lahuma janaha zulli minar rahama shine la tamtani min shay'in ahabbahu karka yadda ka hana iyayenka wani abu wanda suke so to kaga ya duk uba yana son ɗaya ya sassafta zuciya sassafta magana gare shi to karka karka yin wannan ba wannan ba duk abin da ka fahimci iyayenka suna so in dai kana da iko to maza maza ka kawo musu wannan abin yana cikin kyautata ma iyaye ashe kun ga yi ma iyaye ruwa yana daga cikin mummunar ɗabi'a mala ya ce babu jaza'il walidaini babi na shidda zai magana a kan jaza'il walidaini saka ma iyaye shin ɗa akwai wani aiki da zai yi a duniyan nan a ce ya saka ma iyayensa irin abin da suka yi mashi koko babu wannan kuma shine babi na shidda a cikin wannan littafi malam ya ce haddasa ƙaisa na ƙabisatu ƙala na sufiyanu an suhailin ibn abi salihin an abihi an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallama ƙala la jizi waladun walidahu illa an ji hu mamlukan fayashtariyahu fayatikahu hu. al bukari. yaro ya ci wannan hadisin a wurin malaminsa ƙabisatu wane ne ƙabisa shi ne abu amir ƙabisatu ibn ukuba ibn ukuba ya rasu shekara ta 215 Buhari ya yi karatu a wurinsa yana ruwaitu hadisi a wurinsa imam muslim ma ya ruwaito hadisi daga wajen ƙabisatu ƙala ƙabisatu ya ce haddasa na sufiyanu sufiyanu ya ba mu labarin hadisi waye sufiyanu shine sufiyanu sauri wanda muka yi magana a kansa a hadisin baya sufiyanu sauri ya samu wannan hadisin daga suhail ibn abi salihin suhailu ibn abi salihin an abihi shi kuma ya karbo daga babansa wane ne babansa shine salihu zakawan as-samman babansa ya ce an abi hurairata na samu wannan hadisin daga abu huraira allah ya kara masa yarda abu huraira kuma daga malaminsa annabi sallallahu alaihi wasallam kala ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la zi waladun walidahu la zi waladun walidahu ɗa ba zai iya saka wa babansa ba illa an yaji da hu mamlukan sai dai idan ɗannan ya samu babansa mamlukan yana bauta ya same shi a matsayin bawa fa ya shi ya saye shi da kudinsa fa ya a tikahu sai ya yantar da shi to in ɗaya mu babansa wannan ya biya shi amma idan bai musu haka ba to duk abin da zai musu a duniyan nan bai biya shi ba har yanzu baban yana bin sa shi mun gane to idan babansa na bin sa bashi ina ga mahaifiyarsa kuma don haka idan da a ce ɗa zai ga babansa yana bauta a ce an kama babansa a matsayin bawa sai ya zo ya gan shi aka nuna masa aka ce wannan ai babanka ne amma bawa ne ya je magana da masu shi nawa yake aka yi mai farashi ya biya to yin ya saye shi sai ya ce ya yanta shi ko kuwa da ya saye shi ya zama ɗa na <laughs> da ya biya kudin ya zama ɗa ko ku sai ya ce na yanta shi eh <laughs> ba wasu shi ne ba malamai suka sai na eh da haka da ya sayi shi kenan ba sai ya ce na yanta shi ba shi wani hadisun e eh, na nuna e e ya saye shi kuma yanta shi shi to me yantawar eh shi ne muke magana in ya biya kudi za a cewa yanta shi domin idan zai iya shiga haka da ya ba da kuɗi fayu ta ya yanta shi kenan ba da kuɗin shi ne yantawar koko bayan ya ba da kuɗin kuma sai an dawo gida ya rubuta da ni wane ne na yanta bawa na wane ne yauwa sai malamai suka ce da ya biya kuɗin nan wannan mutum ya zama ɗa shi mahaifin to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗaye mu babansa haka to ya biya shi ta wani gefe me dalilin da ya sanya me hikimar da ta manzan Allah ya ce idan ɗaya sai bawa ya yanta shi babansa yana bauta ya biya shi domin ya masa wani abu wanda ya yi kama da haihuwa? ko ba haka ba lokacin shi mahaifi ai haifuwar yi to ita kuma bauta ta cire ma mutum rigarsa ta ɗiyanci kayan a lokacin kamar ba mutum ba ne ba shi to sai ya saye shi sai ya biya sai ya maido mai da mi da wannan yancin wannan mai domai da yancin yayi mi yayi kama da haihuwa kun gane shi sa manzon Allah ya ce da ba zai iya biyan mahaifinsa ba sai dai in ya same shi yana bauta sai ya saye shi sai ya yanta shi to idan yi haka yayi mi ya samu ya biya mahaifinsa amma idan bai yi haka ba to duk abin da zai masa bai biya shi ba komi ne da zai masa har yanzu babansa yana bin sa bashi kaga mi wannan yake nuna mana lalle iyaye suna da haƙƙi mai girma akan 'ya'yansu ta yadda 'ya'ya ba za su iya biyan iyayensu ba di yadda zai mashi wahala wala bai biya shi ba har gobe babansa yana bin sa bashi Allah ya sa mu dace wannan hadisin sahihi ne imam muslim ya fitar da shi haka imamu ahmad haka abu dawud haka ibn jarut duk sun fitar da wannan hadisin bukhari bai fitar da shi a cikin sauran bukhari ba amma ya fitar da shi a wannan littafin na al'adabul mufrat wa alaikum salam a za mu zo kan mahaifiya za mu zo kanta har ita mahaifiya ɗin mala ya ce adamu kala haddasa shuba kala haddasa sa'id ibn Abiburdata, burdata kala samiyuta abi yuhaddithu annahu shahida ibn umar wa rajulun yamaniyun ya dufu bilbaiti hamala ummahu wara a zaharihi ya ƙulu inni laha al-muzallal in az'irat rikabuha lam az'ar sun makala ya ibn umar atarani jazaituha qala la wala bi zafratin wahida sun maɗafa ibn umar ba talmakama ba sallara ka ataini sun makala ya ibn abi musa inna kulla raka'ataini tukaffirani ma a mamakuma mala ya ce haddasa adamu kala haddasa shu'uba imamul bukhari ya samu wannan hadisin a wajen adamu adamu ya samu a wurin shu'uba mun yi bayanin shu'uba kala haddasa sa'idu ibn abi burdata ya ce sa'id ibn abi burda ya ce sami'tu abi na naji mahaifina yana bada labari waye mahaifinsa shine burda ibn abi musa al-ash'ari shi burda din dan abu musa al-ash'ari ne sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace to naji shi yana bada labari annahu shahida ibn umar ya ga abdullahi dan umar wa rajulun yamaniyun da wani ne dan kasar yaman ya dufu bilbaiti wanda shi wannan mutum ne ɗan ƙasar yaman yana yana zagaye ɗakin Allah yana dawafi hamala ummuhu wara zaharihi yana ɗauke da mahaifiyarsa a bayansa mana ya goyo mahaifiyarsa yana dawafi da ita to kaga wannan aiki ne mai wahala dan ɗawafi ko kai ɗaya ne ma ba kowa a bayanka yana da wahala da yadda ke ganin wurin nan kamar bai da faɗi faɗi ke gare yana da faɗi sannan idan ana rana in ana rana za ka ji kamar kamun kai zagaye bakwai ɗin nan makoshinka ya bushe za ka ji ya bushe to kaga yana da wahala to bayan balle a wancan lokacin ma ba siminti wurin ya shi ne kawai ƙasa ce lokacin ya shi ne to ga zafin yashi ga zafi na sama kuma su yana da wahala a lokacin to amma a hakan kuma shi wannan mutum ne dan kasar yaman kuma ga mace ga tsohuwa a bayansa ya goyo ta kaga kuma wannan zai kara masa mai zai kara masa wahala mahaifiyarsa ce ta tsoho ba ta iya dawafi sai ya goya ta yana zagayawa da ita kamar yadda yanzu za ga mutane ana ba su keken dan keken turawa din nan in suna da wanda bai iyawa sai su dora shi a sama sai suna zagayawa da shi to a wancan lokacin ba wannan dan keken sai dai ya goye mutum ka ringa zagayawa da shi to sai abdullahi dan umar ya ga wannan mutum ne yana kewaye ɗakin nan da mahaifiyarsa ya ƙulu yana cewa inni laha ba'iruha almuzallal yana cewa inni laha ni dinnan na zama gare ta yana nufin ita wannan mahaifiya ta shi ya zama gare ta ha almuzallal na zama abin hawanta almuzallal mai kaskantar da kai gare ta mun gane mana ya zama abin hawanta ya zama raƙuminta yanzu shi yake dukawa tana hawan bayansa kamar yadda mai raƙumi raƙuminsa zai jawo shi kuma ya hau to shi kuma duk inda za ta je ba ma dawafi ba shi yake goya ta yana kai ta shi ne ce inni laha ni dinnan na zama gare ta a abin hawanta al almuzallal ai bari ai ba'i a ba'iruha as-sahal al-murawwad abin da yake nufi kenan na zama abin hawanta mai sauki wanda yake mai kaskantar da kai gare ta yanzu ya duka kawai ta haushi ya ce in uz'irat rikabuha lam az'ar wannan suka ce kinayatun an shiddati da'ati ummi wa hirsuhu ala birriha wannan jimlar da ya ce in uz'irat rikabuha lam uz'ar suka ce kinaya ce wanda yake nuni zuwa ga tsananin da'a da shi yake ba mahaifiyarsa da kuma kwaɗanye mata biyayya sannan kuma da yadda bai san saba bata mun gane shi ne abinda yake yin da in uz'irat rikabuha lam uz'ar mun gane abinda yake nufi shi ne in uz'irat rikabuha idan dabbarta in tana da raƙumi ko doki ko wani abu to shi in ya gaji da ɗaukarta ya ce lam uz'ar ni ba zan taɓa gajiya ba ni ba zan taba gajiya ba mana duk inda yake duk inda take so zai zo ya yi ya kai ta ta ce za da wuri kaza kawai sai zo ya guwa ta sai ya je ya kai ta haka wannan yaro yake mata har ya tuwo daga kasar yaman kalli kasar yaman ya zo da ita har makka a kasa yana goyo ta kuma yanzu gashi ya zo yana ɗawafi da ita to da ya ga wannan aikin sun makala bayan ya gama sai tuwo wajen abdullahi ɗan umar kala ya ibn umar ya ce ya kai dan umar saboda a wancan lokacin idan sahabi ya zo aikin hajji to nuna shi ake ya ce gawa na can to in ya gama dawafinsa ko ya gama abin da yake zuzu ya zauna sai mutane suna zuwa suna fatawa wurinsa saboda wannan ya to daga wancan garin wannan ya to daga wancan garin to yanzu gawa ne ya gani sai ya zo yana masa fatawa fata malam ya kaza yake ya kaza yake sai shi kuma yana ba da amsa sai ya dade nan wurin ana zuwa ana masa fatawa in ya gaji kuma sai ya tafi kuma har yanzu suna aji manyan malamai wuri-wuri za a ga an zo ana musu fatawa a ga malami an zaune da ya zo ya zauna bisa kujera ga mutane nan wani lokaci sai ka zo ka iske layi mutum ya fi ɗari layi aiki wanda ya zo ya fatawarsa ya tafi wanda ya zo ya yi shi ma ya tafi in larabci kai ya akwai wanda da larabci yake yi akwai wanda da turanci yake akwai wanda da faransanci yake yi haka zagansa a zaune to sai wannan mutum ya zo wajen abdullahi dan umar da ya zo sai ya ce ma abdullahi dan umar ana gafata malam wannan matar da ka gana ɗauko mahaifiyata ce a turani jazaituha ya ce abdullahi ɗan umar ya ce ala gafata malam ka ga abin da na yi mata ka bani labari kana ganin na saka mata hidimar da ce min lokacin ina ɗan yaro ni kuma mahaifiyarsa yake tambaya abin da yake mata yanzu na wahala da goya ta da yake yana dawafi da ita ga zafin rana ga kaza ka kaza shin an kwatanta a ce ya biya ta hidimar da ta yi mashi na haihuwa da reno da kaza da kaza da kaza har ya zama mutum mun gane kalala sabla da umar ya ce a baka biya ta ba sai ya ce na bi zafratin wahida ya ce ai baka biya ta ba nishi daya zafra shi ne nishi mai karfi musamman wanda mata suke wurin haihuwa ya ce to ai tsaya ka ci nishi ɗaya na haihuwa wadda ta yi wajen haihuwarka ba ka isa ka biya ta shi ba ba ka biya ta shi ba sun maɗafa ibn ubar shi ke na wannan mutum ne sai ya kama hanya ya tafiya ne ji amsa ya sa akwai sauran aiki gabansa kenan bayan ya tafi kuma abdullahi ɗan umar sai ya ci gaba da dawafinsa sun maɗafa ibn umar fa'atal maqam sai abdullahi dan umar ya zo wajen maqama ibrahim fa salla raka'ataini ya salla raka biyu sun maƙala ya ibnu abi musa sai yake ce ma ya kai dan abi musa al-ash'ari yace inna kullu rakataini din raka'a biyu da kai anan bayan ka gama ɗawafi, to kaffirani ma amamahuma to tana zama kaffara na abinda mutum zai gabatar a gabanta mun gane ay min az-zunubi wal na zunubai da kuma sauran kurakurai et tukaffirani ma amamaha ma suna kankar zunubban da mutum zai aikata a gaba a gabansu mun gane ma'ana duk lokacin da mutum ya zo ya dawafi ya gabatar da wannan sallah to wannan sallah ta nafila za ta kankare mai zunubansa na abin da ya gabatar afuwan a bayan ke san cewa tsakanin wannan dawafi ko tsakanin raka'a biyu dinnan da ya yi da kuma wadda ya yi ta bayanta wannan athari na Abdullahi dan Umar ya inganta sahihi ne rijaluhu katun rijalu shaykhaini majajensa amintattu ne duka bukhari da muslim sukan yi ruwaya in banda wannan adam din da ya ce haddasa na adamu to shi adam bukhari bai yi ruwaya ta hannunsa ba a cikin sayul bukhari wa huwa thiqatun min rijalil bukhari yana daga cikin amintattu bukhari ya ruwa afwan a wurin sa muslim ne bai ruwa a wurin sa wa akhrajahu al-baihaqi wannan hadisin imamul al-baihaqi ya fitar da shi a shu'bul iman ibn abi duniya ya fitar da shi a makarimul akhlaq sannan kuma almaruzi ya fitar da shi a littafin sa al sila ta hanyar shu'uba. wanda ya roci hadisin daga sa'id ibn abi burdata hadisin sahihi ne muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala ya inganta shi a sahihul adabul mufrad nashi hadisi na sha biyu ya ce abdullahi ibn salihin قال حدثني الليث قال حدثني خالد ابن يزيد عن سعيد ابن هلال an abi hazimin an abi murra maula aqilin anna aba huraira kana yastakhlifuhu marwanu wa kana yakunu bi zulhulaifa fa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi fi akhar qala fa idha arada an yakhruja wa qafa ala babiha fa qala assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuhu fataƙulu wa alaikar salamu ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatu. faya ƙulu rahimakillahu kama rabbaita ni sagiran fataƙulu rahimakallahu kama bararta ni kabiran sun ma'iza a rada an yadda kula sana'a mislahu wannan hadisin. an karɓo shi ta hanyar abi murra maula a ƙilo yake cewa "An anna aba huraira sai da abu huraira kana ya stakhlifuhu marwan ya kasance marwan ibn al-hakami gwamna ne sarki ne a lokacin shugaba ne ya stakhlifuhu yana kalifantar da shi wani lokaci sai ya sanya abu huraira ya zama ya rike masa ƙasa sai ya dawo in tafiya ta kama shi wa kana yakunu bi zulhulaifa wani lokaci sayyidina abu huraira ya kasance yana a wani wuri da ake ce ma zulhulaifa zulhulaifa wani gari ne a lokacin wajen madina amma yanzu ya haɗe ma ya zama cikin garin madina nan ne miƙatin mahajjata musamman wanda suka fito daga madina in za su tafi maka aikin hajji ko umara nan suke tsayawa su harama to ya kasance a nan Umuhu ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar to ya kasance a gidan shi abu huraira mahaifiyarsa a gidan take ɗakinta daban shi kuma ɗakinsa daban mun gane irin gida ɗaya ne kowa da ɗakinsa ga ɗakin abu huraira sannan kuma ya kawo mahaifiyarsa tana zaune a cikin gidan shi ne fakarar umuhu fi baitin huwa fi akhar qala um, abi murra maula aqilin yace abu huraira ya kasance fa'iza a rada an ya haruja duk lokacin da zai fice ya bar gida wa kafa ala babiha sai ya je bakin kofar ɗakin mahaifiyarsa sai ya tsaya faƙali sai ce assalamu alaiki ya ummata sai ce amincin allah ya tabbata a gare ki ya ke mahaifiyata wa rahmatullahi wa barakatu rahamar allah ta tabbata a gare ki albarkokin ubangiji su tabbata a gare ki kaga addu'a ce Fata Kulu, ita kuma sai ta ce wa alayka salamu ya bunayya amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai dan dana wa rahmatullahi wa barakatuhu rahamar Allah ta tabbata a gare ka albarkokin ubangiji su tabbata akan ka ya kai dan dana faya Kulu, sai abu huraira ya ce rahimakillahu kama rabbaitani sagiran rahamar Allah ta tabbata a gare ki ya ke mahaifiyata kamar yadda kika kula da ni kika rene ni lokacin ina ɗan ƙanƙani dama Allah ya cewa ya masa addu'a ko a masa addu'a to shi ne abu huraira kullum in zai fita sai ya biya ya mata sallama ya mata addu'a fata ƙulu ita ko mahaifiyar sai ta ce rahimakallahu allah ya maka rahama kai ma ɗanɗana kama bararta ni kabiran kamar yadda ka kula da ni kai man biyayya ka kyautata min kabiran a lokacin da ni kuma na girma tsufa ya kaba ni mun gane summa iza arada an kula sana'a mithluhu in ya dawo kuma haka zai sake da ya shigo gidan sai je bakin kofar mahaifiyar sai ya mata sallama ya mata wannan addu'ar ita kuma sai ta amsa ita ma sai ta yi mishi wannan addu'ar mun gane shi yana cewa Allah ya maki rahama Allah ya maki kaza Allah ya maki kaza kamar yadda kika kula da ni ina kankane ita kuma sai tana cewa kai ma Allah ya ma rahama Allah ya ma kaza kamar yadda kula da ni bayan na tsufa mun gane to me mahallin shahidin ba a cikin wannan hadisan. a kalli babin ya ce babu jaza'il walidai ne me munasaba me muhallin shahid a ciki ko ba wanda ya gani na? na? na? ka ce? a ka kalli babin cewa yi babu jaza'il ne babin saka ma iyaye hadisun farko manzo Allah ce ɗabin isa kama baban sai in ya mai ya same shi yana bauta ya saye shi hadisi na biyu kaga wannan ya nuna cewa ba iya saka ma iyaye kenan hadisin farko sai in an same suna bauta an saye su an yanta hadisi na biyu yaro ne yake tammama yake tayawa mahaifiyarsa hidima yana dawafi da ita aka zo aka tambaye Abdullahi da Umar an biya ta yace ko ni shi da kaga wannan ma yana mi da bai iya biyan iyayensa to sai ga hadisi na uku shi kuma shine me yake nunawa dangane da ɗaya biya iyayensa shine ai mahallin shahidin da muke so gudana a cikin wannan hadisin na? na biyansu? ai magana biya ake yanzu magana biya ake inda ake wuce ya biya su shi ne ce idan da yana mai iyayensa addu'a ke na yana biyan su ke nan hmm. bai biya ta ba ta ina yake nuna haka ta yake nuna haka eh, bai biya ta ba an shi hadisin bai nuna haka ba yanzu kai kake wannan ba da. sai tsaya wasu sallawa na'am to shi ne ya biya ta ko bai biya ta ba <laughs> to ai mu babin muna son ma'alakanta hadisin da babin ne magana biyan muke so mafi duf wa salam. ya biya ta nan? yi magana biya nike so ku hiddo wa kuma salam eh hmm. bayan da kai kusan haka ne amma abinda nake so ku fiddo a wannan hadisin ku kalli addu'ar da abu hure yake wa mahaifiyarsa da wadda take masa shi yana cewa kama rabbayani kama rabbaita ni sagiran kama yadda kika yi man hidima ina karami ita komi take cewa allah ya saka ma kama yadda ka yi man hidima ina babba to da wanda ya hidima da ɗan yaro da wanda ya hidima da tsoho wanda ya fi yin hidima mai yawa wanda ya da yaro so don haka ita hidimar da ta yana yaro ne shi kuma yanzu hidimar da yake mashi tana babba kun gane sai kuka ce hidimar karami ta fi ta babba ashe kenan hidimar da abu huraira yake mata tana babba ba ta biya hidimar da ta mashi ba saboda ita ta mashi hidima lokacin yana karami ne kun gane shi ne mahallin shahadar idan mamanka ta tsuwa ka yake mata komai a duniyan nan baka biya ta ba saboda kai lokacin da take maka hidima baka ma san inda kanka yake ba ko ba haka bane ba shine abin da ake so a gani duk hidimar da za ka yi mata bayan ta tsuwa ko kai wabanka bayan ya tsuwa ba za ka iya biyan sa ba saboda me shi lokacin da ya maka irin wannan hidimar kai kana karami ne da haka ba za ka iya biya ba allah ya samu dace wato shi ɗa bai sanin hidimar da iyaye suka yi ma ah, mashi sai da da shi ma ya samu ɗan ce a shi haka haka yi <laughs> allah samu cika da hidimar hidima zai maɗansa lissafin kudin ka ɗauki kudin tara kawai Tun daga firamare har ya gama secondary har ya je jami'a haka yi lissafi kasan ko miliyan za a samu wannan yan kudin da kake gini ana bada za ka yi mamaki inda za a tattaro su a tattara suna da yawa ko ba su da yawa to wani haifar ban ya rasu ba zai ba shi irin wannan kudin ba ko ba haka ba allah samu dace to hidimar tana da yawa su wannan ne abin da na abu da yake wa mahaifiyarsa wannan atharin na na abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda yana nan a cikin na ibn abin duniya ya fitar da shi a makarimul akhlaq nashi sannan ibn wahaf a cikin aljami nashi amma muhammad dina albani ya ce hadisin da'ifi ne kamar yadda ya bayani a cikin da'iful adabil mufrad nashi saboda a cikin ruwayar akwai sa'id ibn abi hilal kana iktalada akwai akwai marocin da za a ga daga baya samu matsala tunani ko kwalwa sai ya dinga cakuda hadisai to sanya amma akwai ruwaya ta wannan hadisin wadda zamu gani a nan gaba wadda ta inganta saura hadisai biyu mu ida babu bari mu ida shi mala yace haddathana abu nu'aymin qala haddathana sufyanu an ata ibn sa'ib an abihi an abdullahi ibn amru qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama yubayi'uhu ala al-hijrati wa taraka abawayhi yabkiyani faqala irji ilayhima wa adhikhuma kama abkaytahuma wannan hadisin imam al-bukhari ya ruwaye shi ta hanyar abu nu'aymin mun yi bayanin abu Nu'amin ko malamin imam bukhari ne shi kuma ya ruwece shi ta hanyar sufyanu sufyanu thauri shi kuma sufyanu thauri ya samo daga malamin sa'ata ibn sa'ib shi kuma ada ibn sa'ib an abihi daga mahaifinsa shi kuma mahaifinsa daga abdullahi ibn amru ibn al-asi ya ce ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo yubayi uhu alal hijirati ya zo zai wa manzan Allah mu baya a kan yin hijira wata raka abawaihi ne lokacin da ya to dinnan iyayensa sun ga in ya tafi yanzu ba sauran mai kulawa da su sai suna ta kuka suna ta kuka in sai ya za ka yi gaban mu shi kuma yana cewa ai hijira zai yi ya je yi wa manzan Allah abin ga yin mu baya a kan hijira to shi kenan da ya zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallama manzan allah ya ce hijira ka zo yi ya ce yi eh. ce to ina iyayenka sai ya kauna baro su gida kuka ma suke ban so na taho ba faƙali sai manzan allah ya ce mashi irji ilaihi ma to koma gida wajensu wa kuma kama ta huma, je ka sanya su dariya kamar yadda ka sanya su yin kuka yanzu da ya koma bi za su yi ba dariya za su ya dawo ba shi nan sai manzan Allah ce su koma me ya sanya manzan Allah ya ce ya koma saboda aiko a baya mun karanta hadisi an tambaye manzan Allah ayyul amalu afdal ko wani aiki ne Allah ya falala sai ce mi as-salatu ala waqtiha sai aka ce thumma ayyu sai wanne sai ce mi birrul walidaini thumma ayyu sai ce al-jihad fi sabilillah kaga birrul walidai tana mi tana gaban jihadi ke sa anan sai ce mutu koma gida ka je kai wa iyayenka biyayya ka sanya su dariya kamar yadda ka sanya su kuka mun gane to malamai suna cewa shi biyayya ga iyaye yana gaban jihadi ne idan jihadin nan bai zama wajibi akan musulmi ba kusan jihadi yana iya zama wajibi yana iya zama mustahabbi yana zama wajibi idan an ayyana an ce da kai za a tafi idan shugaba ya ce wane da kai za a tafi wannan jihadin ya zama wajibi yanzu nan ba sai ka nemi yardar iyaye ba ko kuma a kawo garin musulmai hari wannan kowa zai tashi ya kare musulunci nan ba zai ka nemi taimakon iyaye ba amma idan jihadin bai zama wajibi a kanka ba to wannan biyayya ga iyaye yana sama da shi shine bayanin da malamai suka yi wannan hadisin hadisi ne sahihi muhammad dina albani rahimu allahu ta'ala ya inganta shi a sahihu al'adabul mufrad nashi imamu ahmad ya fitar da shi da abdurrazzaq da abu da'ud da hakim da imamul bagwi da ibn hibbana duk sun fitar da wannan hadisin a cikin littafansu hadisin ƙarshe ya ce haddasa abdurrahman ibn shaiba kala akhbarani ibn abil eh, fudaik kala haddafini musa an abi hazimin anna aba murra maula ummi hani'in ibnati abi talibin annahu rakiba ma abi huraira ila arbihi bil aqiq Fa'ida da dakhala ardahu sahabi ala sautihi alayki wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله ربيتني صغيرا فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله ابن عمرو wannan hadisin ruwaya ce ta ɗazin wacce ruwayar mun ce bata inganta ba amma ya ce wannan ruwayar ta inganta marwacin wannan hadisin yake cewa annahu rakiba a abi huraira wata rana sun yi tafiya tare da sayidina abu huraira akan raƙumma ila arzihi bil aƙiƙa zuwa garin su abu huraira a hakika, yana daga cikin wuraren da ake harama da aikin hajji yana ɗaya daga cikin mikace sai na abu huraira ɗan wannan yankin ne to wata rana ya zo ganin gida ya to da waɗansu daga cikin almajiransa to lokacin da suka taho fa'iza da kala arduhu suna shigowa garinsu Saha sahabi ala sauti sai abu huraira ya daga murya da karfi. sai yana cewa alaiki salamu wa rahmatullahi wa barakatu amincin allah ya tabbata a gare ki da rahamar allah da albarkarsa ya ummata ya ke mahaifiyata yake addu'a ta ƙulu ita kuma tana cikin gida kawai sai ta ji sautin ɗanta wannan ya nuna cewa ya zo daidai inda sautin zai iya kai mata a cikin gari. sai ita kuma tana gida sai ta ce wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatu amincin Allah da rahamar Allah da albarkokin su tabbata a gare shi ya kuli sai abu huraira ya ce 'Rahimakin Lahu, Allah ya maki rahama rabbaiti ni sagiran kin kula da ni kin rene ni lokacin ina karami ya bunayya fata ƙulu ita ko mahaifiyar abu huraira sai ta ce ya bunayya ya kai ɗanɗana wa an ta kai ma faja za ka allahu khairan allah ya saka maka da alkhairi wa rabiya an ka ya yadda da kai wa rabiya an ka yadda da kai kama bararta ni kamar yadda ka kula da ni kai mani biyayya kabiran a lokacin da ni kuma na girma mun gane tuka ita wannan ruwa ta inganta wacce ruwa ce ta ɗazu mun yi bayani a kanta ƙala musa musa ɗaya daga cikin marwaita wannan hadisin can da ibn al-fudayk ya ce ni musa to shi musa ɗin ya ce kana ismu abi huraira sunan na abu huraira ya kasance abdullahi kane ismu abi huraira abdullahi ibn amr ya ce a sunansa ya kasance abdullahi ibn amr haka ya a wannan ruwar amma dai zancen da ya fi inganta shi sai na abu huraira sunansa abdurrahman ibn sakhari da yake akwai manganin malamai da yawa akan ainihin sunansa amma abin da ya fi shahara shine sunansa abdurrahman ibn sakhari su wannan hadisin riga mun yi bayani a kansa da kuma fuskar da ta sanya al'imamun bukhari ya roto wannan a cikin wannan babin da haka da abin da ɗa zai ma iyayensa to ba zai iya saka musu wuri ɗaya ne kawai ɗa zai iya saka ma iyayensa in ya same suna bauta ya saye su ya yantar da su saboda a wannan yanayin shi ma kamar ya haife su ne saboda ya maida musu rigar yanci bayan da an cire musu ita amma idan ba nan ba ka kai shi maka ka sai mai mota ka sai mai gida ka mai ne wannan duk har yanzu akwai sauran bashi baka biya shi ba Allah ya sa bu dace hmm, yanzu kuma ba mota har shi kenan kofa ta dole wa alaikum salam eh na'am an koya kai miliyan nawa saboda bashi ba bauta ba ce ba yana nan ɗan shi da yadda ana bin shi bashi so kaga in ya biya masa ba za ka ce ya maida mai riga yancinsa ba ya dai sauke masa wani nauyi kan amma ba za a ce an biya biya shi ba ka gari allah ya samu to a kira sallah anan za mu dakata insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi babi na bakwai a cikin wannan littafi wanda shi kuma zai magana akan uquqil walidain matsayin saba ma iyaye a addinin musulunci yanzu mun ji matsayin yi masu biyayya to me matsayin kuma saba musu su iyaye dan shine babin da zamu yi karatu idan Allah kai mu sati mai zuwa abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladai kurakuran da muka yi kuma allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki ɗaya ya nuna mana gaskiya gasiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata akwai 'yan uwa wanda muke da bukatar mu sake sanya cikin addu'o'inmu da fatan allah maɗaukin sarki ya karɓa mana da biya mana waɗannan bukatu na farkonsu su ne waɗannan yara wanda aka ɗauke daga makaranta a garin dabci a jihar yobe to muna kara addu'a muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawa da siffofinsa maɗaukaka ba dan halin mu ba ya allah ka bayyana da waɗannan yara allah muna roƙon ka kare waɗannan yara da karewarka ka amintar da su cikin amincinka ya allah allah ka kare su daga fadawa cikin haɗarin cin mutuncinsu ko taɓa su ko addininsu allah ka tsare su ya kare su ya allah allah ka maido su ga iyayensu lami lafiya kamar yadda aka ɗauke su allah muna roƙonka ka ba shugabanni da jami'an tsaro hanyoyi cikin sauƙi wanda za su bi don maido da waɗannan yara gidajensu sauran yara wanda suke a makarantu musamman a wancan yanki muna roƙon allah ta'ala ya tsare su kuma ya kare su sanya su a cikin amincinsa allah ka yi mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan yankuna da sauran yankuna na kasashen musulmai da sauran kasashe na musulmai baki da haka wannan musiba ta sace-sace na ɗaukar mutane da neman kudin fansa a kansu muna roƙon allah ta'ala ya fallasa masu yin wannan ta'addanci kuma allah ya kawo mana ƙarshen wannan ta'addanci da ake yi domin yanzu kawai sai a zuwa a ɗauki mutum kawai sai dai ka ji an bugo sai a ce miliyan kaza yanzu ko cikin satin nan akwai wani ɗan majalisa yana cikin yan majalisa na jiha can ƙauyensa aka ce aka tafi da matarsa da ɗansa suna magana sai an ba su miliyan goma sha biyu kaga wadda musiba ce ina ji ɗan majalisa in gawa ne to mai ta addu'a ya uwa musulmai na Allah ya tsare mu waɗanda aka kawo kuma Allah ta'ala ya tsare su domin abin yanzu sai dai tsarewar Allah Allah ya tsare mu gabaki ɗaya waɗanda kuma suka fada cikin wannan yanayi Allah ta'ala ka sanya musu mafita sannan akwai wani bawan Allah wanda ya ce da Allah mu taimaka mu sanya shi a cikin addu'o'inmu yana da waɗansu buƙatu a wajen ubangiji na alkhairi muna roƙon allah ta'ala ya karɓa masa bukatunsa ya biya masa allah ta'ala ya sanya mashi mafita ya kawo masa agajinsa dangane da halin da yake ciki akwai wata baiwar allah ita ma ta yi magana musayyata a cikin addu'a allah ka san ta ka san bukatocinta na alkhairi allah ka biya mata duk abin da ba zai zama alkhairi ga rayuwarta ba to allah ka canza mata da abin da zai zama alkhairi akwai wata yarwa ita ba da ce ya cikin addu'a tana fama da rashin lafiya ita ba da kuma damuwa da ke damunta ce da allah ya cikin addu'a allah ta'ala ya yi mata wannan yanayi na damuwa da take ciki ya sanya mata natsuwa da kwanciyar hankali ya ba ta lafiya ita da sauran marasa lafiya allah ta'ala ka ba su lafiya waɗanda ke gida da wanda ke asibiti allah duka kasansu allah ka ba su lafiya yan uwanmu musulmi wanda suka rasu Allah ka san su Allah ka ji kansu ka yafe musu ka sanya aljanna firdaus da zama makomarsu ka sanya kabarin su ka kare kabarin su daga zama yanki daga cikin yanki na wutar jahannama ka sanya kabarin su ya zama yanki daga cikin yanki na aljanna Allah muna roƙonka da sunayenka kyawa da siffofinka madaukaka ka san mu ka san dukkan mu Allah ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi bukatunmu wanda babu alkhairi a ciki allah ka sani allah ka canza mana da abin da zai zama alkhairi mu da lahiranmu kuma ka biya mana shi ya allah ba don mu ba sai don falalaka da kuma rahamarka allah muna roƙonka ka karba mana waɗannan addu'o'i wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi cibiyar suna koyi ta yada da'awar suna ita ta samar maku kuma suna koyi na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan suna da kutubobi da lakcoci daga malamai masu ɗimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye a kan intanet ko kuma koyi da downloading zuwa kwamfuta ko wayoyin wayoyinku na smartphones kamar android ko tabs irin su ipad da ma sauran dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban website na suna koyi wato suna koyi da blog blogspot.com ko www.sunna4u.tk domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon WhatsApp a 09023455501 ko saƙon email a sunna 4 at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunna4u ko facebook.com slash sunna4u har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Trumpet, MySpace, G-Plus, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Fatan Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana ayyukanmu ما فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد